Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. 3-bosqich Islom davlati Makka sirtida. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Toyibda. Beisatning 10-yili Shavval oyi, milodiy 619 yil 5-oyning oxirlari 6 oyning boshlarida payg'ambar alayhissalotu vassalam toibga chiqdi toib makkadan 100 kilometrda keladi payg'ambar alayhissalotu vassalam bu yo'lni ozod gardisi zayd ibn horis roziyallohu anhu bilan boshdan oxiri piyoda bosdi u yo'l ustida har bir qabila manzillaridan o'tsa ularni islomga da'vat qiladi ammo ulardan birma kishidan qabul qilish asr ko'rilmadi payg'ambar alayhissalotu vassalam bu sabrining oxirgi nuqtasida Toyibga yetib berib safiq qabilasining sobiq boshlig'i amru ibn umayrning o'g'illari abduyalayl masud va habiblar bilan ko'rishdi va ular bilan suhbatlashib ularni allohga iymon keltirishga va islomni qo'llab quvvatlashga chaqirdi bu chog'da ularning biri alloh seni payg'ambar qilib avatgan bo'lsa mana ko'gin deb qo'lidagi kabining yopiq parchisini yirtib tashladi yana biri olloh payg'ambar qilishdan sandan bo'lak odam topolmaganmidi dedi uchinchisi olloh bilan qasamki mening sanga gap qildigan ig'zim yo'q agar sen rost payg'ambar bo'lsang sanga javob qaytirish men uchun xatarlik navodi yolg'onchi bo'lsang mening sanga gap qilib yurishimning hojati yo'q dedi Şunun bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam o'rnidan turdi va ulardan bu ishni Makkiliklardan sir tutishni o'tinib, u yerdan chiqib ketdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Taif'te 10 gündek turdu. O bu ceryanda Taifliklarning obro'li kishilarining hammasi bilan uchrashdi va ularga islom to'g'riliq so'zladi. Afsuski, ularning hammasi birdek yurtimizdan chiqib ket deyishib payg'ambar alayhissalotu vassalomga qo'pol tegdi va uningga yalong tush yuzsiz chiprandilarni kushkurtib qo'ydi payg'ambar alayhissalotu vassalom toibdan chiqib ketmoqchi bo'lib edi bu yalong tush nodonlar va yuzsiz qulcho'ri dashqonlar uning kayniga kirib olib cho'qon silishib tillashga boshladi hatto texamu asablashib yo'lning ichki chetiga kishilar bilib bilmay yig'ilib sap tortib turishib Udulg'i kəgini bir tərəbdən taşkilsəklərini atdı və eğizdən çıxısı sət gəplərini qılıb, Peyğəmbər əleyhissalatu vəsəlamını aqarət dedi. Ola Peyğəmbər əleyhissalatu vəsəlamının put uçqlarını taşkilsəklərini itib yerivətdi. Onun kəşi qanğı doldu. Zeyd ibn Haris raziyallahu anhu Peyğəmbər əleyhissalatu vəsəlamğa qayaqdan zərbə gəlsə, şu tərəbə ötüb özünü qalqan qılıb onu qoğdaydı. Hatta uningmi beshining necha yeri yerilib ketdi. Bu aqlsiz badbaxtlar davomli shundoq nokaslik qilib Toyibdan 4 kilometr yiroqlikdagi o'tba va shaybilarning beg'ichi qo'g'lab keldi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam noit taslikda demi o'zilib qolay deganda bu boqqa kirib oldi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam makkaliklarning eglik doirasiga kirib olgandan keyin ondan bu na ahli shum peshonada qaytib ketishdi. payg'ambar alayhissalotu vassalam bu boqqa o'zini ilib tom tuviga bir tup tol soyasiga olsirg'an peti o'zini tashladi va tomga yo'linib o'ltirib nafsi ozroq joyiga tushib edi tortgan jabr jafolarga ishchis qilganligi va birma odamning iymon etib musulmon bo'lmay ajr mehnatlarning unumi bo'lmaganligiga dili ahona deganligini izhor qilib iltijoga to'shgan muning mashhur duosini o'qidi ey olloh Mən sana özümün küş qüvvətsiz, acizliqimni, amalsız qalğanliqimni və xalqlar arasında xarzar boğanliqimni şikayət qılaman. Ey mehriban Allah, sən acizların ilahidursan və meningmi ilahimdursan. Meni kimga topshirsan, meni ko'zga ilmaydigan yot notunishqimi yoki mening ishimga chang selayotgan dushmangimi? Agar sening menga g'azabing bo'lmasala, buning hech karoyati yo'q. Lekin sening tinch omonlik ato qilishing menga hammadan muhimdir. Qorong'u zulmatlarni yoritgan, dunyo va oxiratning ishlarini boshqargan ulug' zotingning nuri bilan menga g'azab qilishingdan yoki jazolashingga uchrab qolishimdan panoh tilayman. Yomon ishlardan saqlanish va yaxshi ishlarga muvaffaq bo'lish faqat sening yordaming bilan mumkindir. Bağ egiləri Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın əhvalını görüb içi seyrəldi və Addas isimlik bir xristiyan çakırını çakırtıb, Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamğa bir sapaq üzüm apırıb berişki buyurdu. Addas üzümünü üzüb gəlib, Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın aldığı qoyudu. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam üzümge Bismillah deyib qol uzatdı və yeyişki başıldı. Bunu anlığan Addas bu kelime sözünü bu yerning odamlari demaydigu degan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningdan sening yurting qaya qaysi dinga e'tiqod qilasan deb so'radi addos men o'zim xristianman naynivondan deb javob berdi payg'ambar alayhissalotu vassalam solih banda yunus ibn matoning yurtidan ekansan devidi addos yunus ibn matoni qandoq bilasan deb so'radi payg'ambar alayhissalotu vassalam u degan mening maslakdosh qarindishim bo'ladi umu payg'ambar bo'lgan manmu payg'ambar deb javob berdi addas buni anglab payg'ambar alayhissalotu vassalamning bo'yniga esilib usti boshlariga so'yib ketdi oyiqiga yiqilib putlarini quchoqlab o'zining cho'nqur hurmat tuyg'usini bildirdi bu chog'da rabiyaning o'g'illari bir biriga qarishib mana qara u chakiringni ozdirg'ili turdi deyishdi addas qaytib keluvdi ular addasga qo'ya seni bu nima qilgining deb achchiqlandi addas ularga tushundirib xo'jidor yer yuzida bu odamdan uluq kishi yo'q u manga payg'ambardan o'ziga odam bilmaydigan bir ishni xabar qildi dedi ular addasga ey addas u seni o'z diningdan yuz o'rtib qo'ymasin har qachon sening dining uning dinidan yaxshi deb nasihat qilishdi payg'ambar alayhissalotu vassalom bog'dan chiqib makkaga qarab ravon bo'ldi u noiti dili sunuq g'amkin va parishon edi u bir chog'da qarunul manozil degan yerga yetib kelib edi alloh taolo uningga jibril alayhissalomni tog' muakkili farishtasi bilan makkiliklarni aqshay biyanga bostirib yetishga maslahat selishga qavatdi imom buxoriy rahimulloh vaqaning tafsilotini Үрвә ибн Зубайр разияллаху анху арқылық Айша разияллаху анхудан рivayet қылды. Айша разияллаху анхуның үрвіге сөздеп берішче, о пайғамбар алейхиссалату вассаламдан: "Ey Расулуллах, саңа Ухуд урышыдымы, дишварчылық бір күн келгенме?" деп сорған. Пайғамбар алейхиссалату вассалам оныңға жауап беріп: "Мен сенің қаумың тарапынан шундақ ығыр күлпәтлерге жолыққан ки, оның маңа нисбатан ең ығыр тойылғаны" aqaba kunidagi ish edi man u chog'da abdiyalayl ibn kulag'a meni himoyasiga ilishni o'tingan edi u iltimosimni qabul qilmadi shuning bilan man qaysi yoqqa mong'inimni onqiramay mengib ketibdiman bir ozodan keyin o'shimga kelsam qarnus solibga kelib qolibdiman beshimni ko'tirsam bir parcha bulut ustimda manga soya tashlab turibdi qarasam uningda jibril turibdi u manga nido qilib ey muhammad alloh sening qavmingning sanga degan so'zlarini va sanga qaytirgan radiyalarini albatta angladi u sanga tog' muakkili farishtalarni musahhar qilib evatdi uni o'zing xohlagan ishga buyurg'in dedi shuning bilan manga tog' muakkili farishta nido qildi va salom berib aytdiki ey muhammad ahvol shu nimani xohlaysan makkadagi abul qubays teg'i bilan uning udulidagi qaqqoon teg'ini dunko'miraman dedi Mən onunğa, bəlkə mən Allahdan ulanın sulbi, nəslidən Allahını bir bilib ibadət qılıdğan, şirik gəltürməyidğan əvlatlarını vücudqa gəltürüşünü tiləymən dedim digən. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın bu cavabından onun uluq giganı şəxsiyyəti, təsəvvür qığusuz gözəl əxlaq fəziləti və insanpərvər ruhi namayan bolud. Bu çağda Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam qayıtı huşuğa gəlgəndək olub ümidvarlıq çömdü. va yatqot osmonning ustidan kelgan bu g'aybi yordam va madadlar bilan qalbi xelala taskin tepib qoldi ondin u makkaga qarab yo'l oldi va vodin nahliga yetib kelib u yerda bir necha kun turdi vodin nahlida iqomat qilishga aplik ikki joy biri cho'ng iqin bo'yi yana biri zaymi degan joy bor edi chunki bu ikki joy suv va o't cho'plar xeli mo'l bo'lib hozirgacha payg'ambar alayhissalotu vassalomning Bu ikki joyning qaysi yerda iqomat qilganligini muayyanlashtiradigan mukammal bir tarixiy materialga erishamadik. Har holda payg'ambar alayhisolatu vassalam Vadin naqlda iqomat qilib turgan mazgilda Alloh taolo uningga bir qancha jinni o'z qavmlariga vakolatan elchilikka yevatdi. Alloh taolo bularni Qur'onda ikki o'rinda zikr qildi. Biri sura Ahqobda: "Ey Muhammad, Өз вақтыда бір түркім жилланы саңа Құран тыңшашқа еваттық. Ола Құран тилаватыға азыр болғанда бір-бірге жим тұрыңла дейішті. Ола тилават қылынып болғандан кейін, ола өз қауымыға алғақландырғычы болып қайтышты. Ола етті, «Ей қауымымыз, әқиқаттан біз Мосадан кейін назыл болған, оныңдың илгіркі китаплағы ұйғын келедіған, әқ динға вә тоғыр елға башлайдыған китапны, яны Құранны таңшыдық. ey qavmimiz allohga da'vat qilg'uvchi ya'ni muhammad alayhissalotu vassalomning da'vatini qabul qilinglar va allohga iymon etinglar alloh ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi sizlarni qattiq azobdan saqlaydi sura ahqob yigirma to'qqiz o'ttiz birinchi oyatlar yana biri sura jinda ey muhammad qavmingga aytqinki bir qancha jinning mandan qur'on tinglashab iymon etqanligi manga vahiy qilindi ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib qur'onni haqiqatan angladik uningga iymon etdik parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz so'ri jin birinchi ikkinchi oyatlar mazkur oyatlarning mazmunidan va shuningdek mushu vaqa to'g'risidagi hadislarning mazmunidan qaraganda payg'ambar alayhissalotu vassalam Bu bir qancha jinning o'zining qishi hozir bo'lganligini uqmaganligi, uni keyin Alloh taolo mushu oyatlar bilan xabar qilganda ondan bilganligi va ularning bu qitimqi Qur'on anglishi teqa tunji qitim ekanligi oshkor bo'ldi. Bu haqdagi rivoyatlarning mazmunidan qaraganda, yana bu jinlarning shuningdan keyin bir qancha qitim elchi bo'lib kelganligi ma'lum bo'ldi. Bu vaqa Alloh taoloning g'oyib qo'shin orqali payg'ambar alayhissalotu vassalomga iltifot qilgan yana bir cho'ng g'albisi edi uning ustiga mushu voqeani cho'ridigan holda nozil bo'lgan oyatlarning davomida payg'ambar alayhissalotu vassalomning bu davati cho'qim g'alba qilganligi va hech qandaq bir dushman kuch da'vatning g'alba siri olg'a ilgirilishini qat'iy to'sib qololmaydiganligi haqida bishorat va ishoratlar berilgan kimki allohga iymon etishga da'vat qilg'uvchining ya'ni rasulullohning da'vatini qabul qilmasa azobdan qochib qutulolmaydi allohdan boshqa uni allohning azobidan saqlag'uvchi yordamchilarmi bo'lmaydi ular yana rasulullohning da'vatini qabul qilg'uvchilar ob ochiq gumrohliqdadir sura ahqob o'ttiz ikkinchi oyat biz jazman ishondikki allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qilolmaymiz uning azobidanmi qochib qutulolmaymiz Suri Cin 12. ayet. Mana bu ilahi g'albi bisharatları aldida Peygamber aleyhissalatu vesselam Taib'den qo'lab chiqarilgandan keyin uning ko'ngil osmonni qoplagan qora tumanlar bara-bara zoil bo'lishga boshildi. U ko'p ishkillangandan keyin oxiri Makkaga qaytib islom davlatini aslidagi yo'linish bo'yicha qayta boshlash va Alloh taolaning elchiligini xalq olamga yetkazish ishini yep yangi qizg'inlik va jushqun ruh bilan texmi obdan qanot yaydirish qaroriga keldi bu chog'da uningga zayd ibn oris roziyallohu anhu ey rasululloh ularning qishig'i qandoq kiralaysan devdi payg'ambar alayhissalotu vassalam ey zayd alloh sanga mushkul ko'ringan bu ishlarga cho'qim chiqish yo'li ato qilg'usi alloh o'z dinini cho'qim qolib qilg'uchi va o'z payg'ambarga cho'qim yordam berguchi dedi Ondan yo'lga chiqib Makkaga yaqinlab, Hira o'ngirga tushib turib, Xuza qabilisdan bir odamni Ahnas ibn Shurayqga o'zini panohga elishni o'tinib evatdi. U men Qurayshlarning ittifoqdoshi, ittifoqdoshlar biri yana biriga qarshi boshpanoh bo'lolmaydi dedi. Uningdan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalam Suhayl ibn Amirga odam evatgan edi. Suhayl Bani Amir jamiyati bani kab jamiyatiga panoh berolmaydi deb javob qaytardi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningdan keyin mutim ibn adiga alcha avatib o'zini panohga ilishni o'tingan edi mutim qo'shildi va qurol yaroqlarni esib ahl avlod va qavm jamoatini hamdamni bo'lishga chaqirdi va hammanglar qurolnib baytullohning atrofida turinglar man muhammadga panoh badim dedi ondin payg'ambar alayhissalotu vassalomga kirsin deb odam avatdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalom Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu bilan birga makkaga kirdi. U Baytullohga yaqinlab kelganda Mutim to'gisiga meni butun kuchi bilan tovlab "Ey Quraysh xalqi, men Muhammadga boshpana bo'ldim. Hech kim uningga chiqilmasin" deb e'lon qildi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom rukni Baytullohning bo'sog'i temiga yetib berib, uni bo'sa qildi va ikki rakat namoz o'qigandan keyin uyiga qaytib keldi. Mutim ibn Adi va uning avlodlari payg'ambar alayhisolatu vassalamning atrofini qurolli qorishib, uyiga qadar billa opirib qo'ydi. Aytishlariga qaraganda Abu Jayl Mutim ibn Adidan sen uni qo'llag'uvchimi, ya'ni musulmon bo'ldingmi yoki boshpanoh bo'ldingmi deb so'ragan. Mutim, boshpanoh bo'ldim, deganda Abu Jahl, sening boshpanohligingga hurmat qilamiz, deb jimib qolgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Mutim ibn Adiga uning bu yaxshiligining tuzini saqlagan. Шуңа у Бәдірді әсірі елінғалла ішчіде, Mutim Мутим Adi Әди аят bu бұл сесіқла хаққыды маңа гәп қыған болсы еді, бұланы ашының юздін қойвәткен болаттым деген. da'vatni qabila va shaxslargacha kengaytish nubuvatning 10 yili zulqayda iyi milodiy 619 yuz o'n to'qqizinchi yili oltinchi oyning oxiri 7 oyning boshlarida payg'ambar alayhi salatu vasallam islom davlatini yangi boshdan qayta jallandirib, uni qabilalar va shaxslargacha kengaytish maqsadida Makka ga qaytib keldi haj mavsumi yiqinlab kelgan bo'lg'achqa kishilar maxsus parvish qilib o'g'riqiltilgan to'gilarga minib taraf tarafdan haj farzini ado qilish o'zlariga foydali ishlarga qatnashish va belgilik kunlarda alloh taologa zikr etish uchun to'p to'p bo'lib makkaga kelyotadi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalam bu fursatni ching tutib har qaysi qabila hojilari tushgan o'tanlarga birma bir berib nubuvatning to'rtinchi yildan keyingi odati bo'yicha ularga islom dinining to'g'ri din ekanligini tunishtirmoqchi va da'vat ilib bormoqchi bo'ldi zuhri rahimulloh mundoq degan bizning o'qishimizcha payg'ambar alayhissalotu vassalam birma bir berib islomga da'vat qilgan va o'zini qo'llab quvvatlashni قبیل qabilalardan abu omir ibn saasa مارب ibn hasfa fazora g'asson murra عنیفه سلیم Abas, Banu Nasr, Banu Bakka, Kinda, Kalib, Oris ibn Kab, Uzra va Hazarima qabilis qatorliqlar bor bo'lib, bu qabilalardan birma odam da'vatni qabul qilmagan. Zuhri rahimulloh tilga olgan yuqorqi qabilalarning islomga da'vat qilinishi bir yil yoki bir hajji mavsumida bo'lgan bo'lmasdan, balki Nubuvatning 4-yildan boshlab hijratning oldingi haj mavsumiga qadar bo'lgan orliqdagi mazgillarda bo'lgan ma'lum bir qabilaga islom davati palon yili yetkazilgan deb muayyan bir yilni muqimlashtirg'il bo'lmaydi ammo bu yerda alloma mansur foriy rahimulloh hijratning o'ninchi yili haj mavsumida islom davati yetkazilgan deb bir qancha qabilaning ismligini muqimlashtirdi ibn isoq rahimulloh aşu qabilələrə elib verilən dəvətinin əhvalı və onların cavabını mındaq zikr qılğan. Tövənlikisi onların qısqartılmasıdır. Birinci, Bənu Kəb qabilisi. Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam onların içidən Bəni Abdullah deyib atılıdığan bir cəmiyyət kişilərinin düşkən ötünə gəlib, onları İslamğa dəvət qıldı və onlardan özünü himayə qilishni tələb qıldı. Hətta Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam onlara ey bani abdulla jamati alloh sizlarning otanglarning nomini chiroyli qildi degan bo'lsimi ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning bu chaqirig'ini qabul qilmadi ikkinchi banu hanif qabilasi payg'ambar alayhissalotu vassalam bu qabila tushgan joyga berib ularni alloh taolo tarafiga chaqirgan va ulardan o'zini qo'llashni o'tingan ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning taklifini shunda qat'iy rad qilganki ешқандық bir arab қабелесі бұлады қопалырат қыған emas Үшінші, payg'ambar саллаллаху alayhi vasallam yana omir ibn Sa'asa jamoati tushgan manzilga yetib kelib, ularni Alloh taolo tarafiga chaqirdi va o'zini himoya qilishni o'tindi. Buhayr ibn Faras degan shu qabiladan bir kishi Alloh bilan qasamki, agar men bu yigitni Qurayshlardan himoyamga oladigan bo'lsam, arablar meni yeyavitadi dedi. Andın o yana, etibaqa, agar biz senga mushu ishqi bayat desak, andın Alloh seni muxalib kishilar ustidan g'olib qilsa, sendan qolgan huquq bizning bo'lamdi yo'q, dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam: huquq mansab Allohning ilkida. Uni Alloh o'zi xohlagancha o'rlashtirdi deb javob berdi iliq kishi. Biz seni deb o'zimizni arablarning hujum o'qug'ini nishon qilamiz. Ondan Alloh seni g'olib qilsa, uning samarasi boshqalarga mansub bo'ladi shundaqmi bizning bu ishga hojatimiz yo'q deyish payg'ambar alayhissalotu vassalamning davatidan yuz o'rishdi banu omir jamiyati haj faoliyatlarini ado qilib yurtiga qaytgandan keyin bir mo'ysib kishiga mavsum mazgilda ko'rganlarini so'zlab berishdi u qiyrilik sababidan hajjiga kelolmagan edi ular heliqi mo'ysibitga qishimizga qurayishlarning bani mutallib jamiyatidan bir yigit kelibdi u o'zini payg'ambar deydi ekan u bizni uning bilan bir birtaraf turib uni qo'g'dashga uni yurtimizga elib chiqib ketishga da'vat qildi deyishuvdi erqi yo olloh deb kallasini tutdi andin ularga ey bani omir xalqi bu nima degan cho'ng bexastilik endi ziyonning o'rnini to'ldirib og'il bo'lamdi azbiroyi xudo ismoil avlodlari bundoq cho'ng ishda yolg'on etmaydi uning degani rost edi sizlarning aqlinglar nega ketgandu deb koydi makkiliklardan o'ziga musulmon bo'lganlar payg'ambar alayhissalotu vassalam da'vatni har qaysi qabila va oymoq o'maklariga tashviq qilib ko'rguniga o'xshash ayrim arboblar va ayrim shaxslarga yetkazib tonishtirib ko'rdi ularning ba'zilaridan chiroyli javoblarga erishdi ba'zilari mushu mavsumdan ozroq keyin musulmon bo'lib keldi Tövəndə ulanın qısqıcı əhvalı tonuşdurulud. Birinci, Süveyd ibn Samit rəziyallahu anhu. O, Yesrib, mədəninlik yetişkən şair idi. Onun qorxmaz cəsarəti, şiiriyyətdəki talantı, şərəf və həsəd nəsəb cəhətdəki ornu üçün əl cəmaət onu kamil yetişkən kişi dəb ataşqan idi. O, Məkkəyə həc qıqanmı, ya ki ömür qıqılı kəgənmə, payg'ambar alayhissalom uning bilan uchrashib uni islomga da'vat qilgan edi u payg'ambar alayhissalotu vassalomga mundoq dedi sening da'vatqining ehtimol mandikiga o'xshash ish bo'lsa kerak payg'ambar alayhissalom sandiki qandoq ish edi u devidi suayd luqmonning hikmati deb javob berdi payg'ambar alayhissalom manga aytib bergin devidi suayd payg'ambar alayhissalotu vassalomga biladiganlarini aytib berdi payg'ambar alayhissalotu vassalam buni anglagandan keyin bumi yaxshi kalom ekan mandikisi buningdinmi afzal u alloh manga nozil qilgan nur hidoyat nurli qur'ondir dedi va uningga qur'on o'qib berib uni musulmon bo'lishga da'vat qilgan edi u shu omon musulmon bo'ldi va bu haqiqatanmi shirin yaxshi kalom ekan dedi keyin u madinaga qaytib berib uzoq o'tmay boz urushida qazo qildi Оның мұсылман болған вақты Нобоватның 11 жылының башларға тоғыр келеді. Шкенде Ияс ибн Маас. Ому есреплік оқымышлық егет еді. О, әвіс әз өмігі білән білі, Хазрәжләге қаршы Құрайшлә білән итпақ түзіш үшін Мәккеге кәген. О, Нобоватның 11 жылының башларда Боаз ұрышы партлашының сәл алдыдық іш болып, әйні чағда есрепті әвіс va hazrajdan iborat ikki qabila o'ttirisida adovat o'tlari yamravatardi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularning yetib kelganligidan xabar tepib ular tushgan yerga berib ular bilan ahvollashdi va mo'ngdishib o'ltirib sizlar maqsad qilib kelgan yilqi planinglardimi yaxshiroq bir ishga rag'bat qilamsizlar dedi ular nima ish u deb so'rab edi payg'ambar alayhissalotu vassalam man allohning payg'ambari O meni bandalarni allohga ibodat qilishga allohga hech narsani sherik keltirmaslikka ibodat qilish uchun avatdi va manga kitob nozil qildi dedi ondan ularga qur'onni o'qib berdi bu chog'da iyos ibn maaz ey qavmim alloh bilan qasamki mana bu sizlar pilallab kelgan ishdan cho'qim yaxshikan degan edi abul haysar to'liq ismi anas ibn rafia bo'lib o'mak a'zolarining biri o'ltirgan yerdan bir qism shig'il to'pini ilibla iyasning yuziga chashdi va bizdan yiroq ket azbiroy xudo biz boshqa ish uchun keldik dedi shuning bilan iyasmi jimib qoldi payg'ambar alayhissalotu vassalam ketib qoldi keyin ular qurayishlar bilan ittifoq tuzishda kelisholmay qaytib ketdi ular yasribga qaytib kelib uzoq o'tmay iyas o'lib ketdi u o'lar vaqtida bir ollohdan boshqa iloh yo'q Allah həmmədən uluqdur. Allah pak, münazzəhdur. Barlıq həmdə sana Allah xastur dəb təhlil və təkbir etqan ikən. Şuna Mədini xalqı İyasının musulman aləti ölgəlliki şək qınmaydı. Üçüncü, Əbu Zər Gıffari. Əbu Zər Mədini ətrafıqı cəyləşqan ahalilərinin Gıffar qabilisidir. O, Peyğəmbər aleyhissalatü vəssalam doğrusidiki xəbərini Süveyd ibn Samid va iyas ibn mazla orqali anglagan va mushu xabar uning musulmon bo'lishiga turtki bo'lgan imom buxoriy rahimulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda abu zar roziyallohu anhu mundoq degan man g'iffar qabilasidan oddiy bir kishi edim bizga makkada bir odam o'zini payg'ambar deb chiqibdi degan xabar anglandi shunga man qarindishimga yur sen bu odamning qishig'i berib o'z ig'izing bilan so'zlashib Bana onun xəbərini ipkəgin dedim. Şunun bilan qeyrindişim yürüb getdi. O Mekke'ye berib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan uçurishib, ondan qaytib ketdi. Men onundan ahvol qandaq deb so'rasam, u azbray xuda, men faqat yaxshi ishlarga bo'laydigan, yomon ishlardan to'sadigan bir odamni ko'rdim xolos, deb tomtoqli javob berdi. Shunga men sen menga qanoatlanarli javob ipkanmabsan deb qo'pib bir tulum ozuqluq va bir tal g'az tayoq ilib Makkaga keldi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tonimaydi. Bir kishidan so'rashni absiz ko'rdim. Shunga men ussam zamzam suyidini ichib masjidda o'ltirdim. Shu asnoda qishimga Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu kelib, "Musafir o'xshamamsan?" deb so'radi. Men, "Ha, musafirman" desam, u uyga borayli dedi. Şunun bilen mən onunla əyişib üyüge badım. O mu gəp sormadı, mən mi onundan gəp sormadım, ta ki özümünü tonuşturmadım. Әдіс әттеген Расулулла салаллахи алейхи вассаламны бір ұқай деген үмітті мәсчитке келді. Әмма оны маңа тоныштырып қойдыған кім ба дейсіз? Әбу Зәр разияллаху әнху мұндақ дейді. Бұл күн мұ кешкіріп кетті. Әлі яны келіп, «Тәқсер, тәқечі бардыға еріңізді тапамаған оқшымамсыз?» деп сорады. «Ә, шындақ, Tekeçi tapanmadım, dedim. O yana meni uyiga ip ketdi O mundaq deydi. Ali raziyallahu anhu ketib etib, sen nima odam, bu yerga nima ish bilan kelding deb so'radi. Men uningga agar sir tutsang aytib beraman, dedim. O cho'qim sir tutaman dedi. Shuning bilan men uningga bizga mush yerdan bir kishi o'zini payg'ambar deb chiqibdi degan xabar anglandi. Men uning bilan so'zlashib kelish uchun bir qarindishimni avatgan edim. lekin u makkadan qanoatlanarlik javob ilib bormabdi shunga shaxsan o'zim bevosita berib ko'rish kelay deb kelgan edim dedim ali roziyallohu anhu menga: "Sen haqiqatan to'g'ri qipsan. Men hozir shuning qishig'i ketib boraman Mang ayishmang. Navod men man ehtiyot qilishga tegishli bir odamni ko'rsam kashimni o'ngshigan bo'lib tom tugiga o'tib turaman Sen menga to'xtamay o'tib ketaver dedi shuning bilan u oldimdaroq мен كيندرك سوندش مادق بر جادن كين رسول الله صلى الله عليه وسلم با منزلك كردق ما رسول الله صلى الله عليه وسلم غا ما إسلامنا تنشترغن ددم او ما إسلامنا تنشترغن دي من شو يدل مسلمان بالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اي أبو زر سن بو إشني سر تتب يرتنغ قايتقن بزنن زهر قغان خبرمزنا Mən seni haq din bilən əvətkən Allah bilən qəsəm ki, mən bu dinni ulanın həmmisi bayədə cəqalayman dedim. Şunun bilən mən məscidki gəldim. Qureyşlə həmmisi yığılıb paranğı düşkən ikən. Mən ulanın sorunuğu verib, ''Ey Qureyş xalqı, bir Allah'tan başqa heç məbud bərhaq yox deyib guvahlıq vermən və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allah'ın peyğəmbəri və Allah'ın bəndisi deyib guvahlıq vermən deyib toğladım. Ola birdək, bu murtadni uringlar deb cho'qqan cho'qon da hammasi yonmish meni o'lgidek ko'rdi bir chog'da abbos kelib meni ostiq besib yetib oldi va ulog'i kelib voy sizlarga g'iffarliq bir odamni o'ltirib o'tmoqchimisizlar sizlarning tijorat bozoringlar va o'tish yo'linglar g'affar tursa dedi shuning bilan ular meni urushdan to'xtadi atisi tong etib edi masjidga yana bordim va oldingi kuni deganlarimni yana dedim ular yana uringlar bu murtadning advini beringlar deb vaqirashdi shuning bilan man oldingi kungiga o'xshash tayoq to'qmoqlar yig'ib ketdi va bir ozdan keyin yana abbos kelib o'zini ustimga tashlab oldingi kunda deganlarini takrorlab ularni haydavatdi to'rtinchi tufayl ibn amir davsi u butun arablarga tunishliq katta jamoat arbobi talantli shoir va davs qabilasining qabila boshlig'i edi Yemenning atrofiga joylashgan bu qabilaning xalifilik yoki yerim xalifilik o'rni bor edi. Tufayl Makkaga Beasadning 11-yili keldi. U Makkaga yetib kelganda Makkiliklar uning oldiga chiqib uni qarshi oldi. Uning qadam tashrif qilganligi uchun oli ehtirom bildirishdi va uning dediki: "Ey Tufayl, siz bu yerga qadam tashrif qildingiz. Orimizdan chiqqan bu odam bizga nurg'un avorchilik tepib berdi." әл жамаатымыз арасыға тәбіріқчілік салды. Ішілерімізге пұтлыққа шан пайда қылды. Оның сөздері сехірінің өзі. Аты бала, Акука вә Әрқотулланың отырсығы соғықчылық салады. Біз сізге вә сіздің қауымыңызге, біздің бешімізге кәген келішмәстіклер келіп қылышыдың әнсірейміз. Шуңа сіз оныңға геп қылмаң вә гепеге қолақ санмаң. Туфайл разияллаху әнху мұндақ дейді. Аллах білән қасам қылымен ке, ular manga so'zlab berib oxiri man ularning gapiga quloq solmaslik va o'zimni ularga gap qilmaslik qaroriga keldim hatto man ularning gapini tasodifiy anglab qolmaslik uchun masjidga borganda quliqimni paxta bilan etib ilib bordim u yana mundoq deydi man shunday qilib bir kuni atdigan masjidga bordim u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidil haramda kabining oldida o'ri turib namoz o'qiyotgan ekan Мен bir besib, işki besib onunla yakın yerge verip durup kaldım. Ahir Allah, bana onun bəzi gəblərini anlatmayı qoymadı. Теңізсам құлықымға мұңлық әм ажайып тәсірлік сөздер кіріп атады. Шоң мен көңілімді, «Вай сені, анысыдың қағышы аған, әз бір айқыда, мен бір әқіл егесе, шериеттің қәуірім ба адам тұрсам, яқшы білән яманны пәрік етәмімдім, бұ адамның сөзіні аңлап баққаның немесі яман?» yaxshi gap bo'lsa qabul qilaman yomon gap bo'lsa o'z beti qammamte dedim va saqlab turib u qaytganda agishib mangdim bir chog'da u bir uyga kirib edi manmi kirdim va uningga kelish jarayonimni va kishilarning meni uningdan qo'rqitqinni hatto qulqimga paxta tiqib etib olganligimni shundoqdimi uning ba'zi gaplarini anglab qolganligimni aytib berdim va uningga sen tashabbus qilayotgan hiliq ishingni manga tunishtirib boqqin dedi shuning bilan rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga islomni tanishtirdi va menga qur'on o'qib berdi alloh bilan qasamki men uningdan huzurliq va uningdan adil ham qanoatlanarlik bir kalomni anglab boqqan emas shunga men darhol musulmon bo'ldim va shahodat etib guvohlik berdim va dedimki ey rasululloh men xalqim ichida inovatli odamman Мен қайтып уланы исламға дәвәт қылай деймін. Шуң Аллаһка дуа қылсаң, маңа бір мөжиз ата қылса. Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллам маңа дуа қылды. Аллаһ Таала Түфәйл разияллаһу анһуга ата қылған мөжизі шу болдыки, у мәхәллесиге йықыллап барганда, оның yüzіде гоя чырақ нурыдек бір қыл өткір нур пайда болды. Шуның белән у, "Ey Аллаһ, о мөжизені yüzімнің ғайрыды қойсаң, ularning bu tabdil surat ya'ni tashqi qiyofati o'zgarib ketibdi deyishdan qo'rqaman deb duo qilgan edi shu an hiliqi nur uning qo'lidagi qamchisiga yetkaldi tufayl roziyallohu anhu berib otisini va ayolini islomga da'vat qilgan edi ular musulmon bo'ldi ammo uning qavmi uning bilan taqirishib islomni darhol qabul qilmadi lekin u ular bilan davomli bilishib yurib oxiri qandak jang'idan keyinlar 70 yoki 80 o'ylik musulmonni boshlab madinaga hijrat qilib keldi tufayl roziyallohu anhu islom uchun qattiq sinoqlardan o'tdi va yamama urushida shehid bo'ldi beshinchi zimadil azdi u yamanning azdi shanua qabilasidan bo'lib shamol dorib qolganlarga duo o'qiydigan odam edi u makkaga kelib mushriklardan muhammad majnun muhammad sarong degan gaplarni onglidi va ko'nglidi bu odamning qishig'i bir berib duo o'qib ko'ray alloh uningga mening qo'limda shifoliq ato qilibas ajab emas dedida uni oloytin izlab kelib ey muhammad man jin so'qish kesiliga duo o'qiyman sening duoyimga g'ibiting bormi dedi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga borliq hamdu sano allohga xosdir biz allohga hamdu sano aytimiz Allah'tan medet, yardım dileyimiz. Kimniki Allah hidayet kılsa, onu azdırgıcı bulmaydı. Ve kimniki Allah azdırvetse, onunla hidayet ata kılıcı bulmaydı. Guvahlık birmen ki, bir Allah'tan başka məbudu berhak yoktur. Allah yaki yiganıdır, şeriki yoktur. Ve guvahlık birmen ki, Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisidir. Ama ba'd dedi. Buni anglab sükütkü çömgen zimat, bu so'zlarni menga qayta bir aytib bergin", dedi. Payg'ambar aleyhissalatü vesselam onunla ilgi kelime şeriflerini kaydı qayta üç mertebe itibadi. Şunun bilen o, mən çıraqçı kahillarının, sehri sehrli və va shoir so'zmanlarning so'zlarini mən. Lekin sening bu sözlərindək şirin, yaxshi kalamını anglab baxmabdikən mən. Bu so'zlaring ko'nglimning tördün orun oldi. Qo'lingni əkəgin, Саңа исламға бәйәт бермен, деді де, қолыны сұныпла пайғамбар алейхиссалату вассаламға ислам үшін бәйәт қалды. Yesrib ahalisidan 6 pak can. Nubuvatning 11 yili, milodiya 620 yili 6 oyla haj mavsumida islom davati noiti yaxshi esil urug'lar bilan uchrashdi. U urug'lar tizla buyuk baraqson cho'ng daraxtga aylanib, musulmonlar bu daraxtlarning soyasida necha yil davomlashgan zulm sitam yolqinlarining zaharlik taptidan o'zini daldiga oldi payg'ambar alayhissalotu vassalamning makkaliklarning inkori va allohning yo'lidan to'sib ziyonkashlik ishlariga qarta qo'llangan dono tadbirlardan biri u mushriklar bilib qolsa to'solg'i bo'lmasin uchun da'vat qilmoqchi bo'lgan qabilalar tushgan manzilga tun da maxfiy chiqatdi O bir kechasi tun nisbida abu bakri va ali roziyallohu anhuma ikkalan bilan shu maqsadda zuhal va shayban ibn suhalaba qabilarining chidirlariga bordi va ular bilan islom to'g'riliq so'zlashdi abu bakr roziyallohu anhu bilan zuhal qabilasidan bir odam o'tirsida qizg'in ijobiy savol javoblar bo'lib o'tdi banu shayban qabilasidan kelganlar kishini umidvor qiladigan javoblarni bergan bo'lsimi lekin ular islomni qabul qilishdan hozirgacha to'xtab turdiganligini aytdi andin payg'ambar alayhissalotu vassalam minotig'i davonni bo'ylab mangdi va shu atrofda bir necha aylarning gudun gudun ovozini oldida burilibla shularning qishiga bordi ular yasrib yoshlardan buni olti nafar o'g'lon edi birinchi asad ibn zurara bani najjar jamoatidan ikkinchi avin ibn oris Bani Najjar cəmiyyətidən. 3. Rafiya ibn Malik ibn Ajlan Bani Zürayq cəmiyyətidən. 4. Xütbə ibn Amr ibn Hadida Bani Salama cəmiyyətidən. 5. Uqba ibn Amr ibn Nabi, Bani Haram ibn Kab cəmiyyətidən. 6. Cabir ibn Abdullah ibn Riyab, Bani Ubeyd ibn Ghanam cəmiyyətidən idi. Yasrib oilasining taliyi o'ngdan kelganligining alomati shuki, ular ittifoqdoshi bo'lgan Madina yahudalarining pat yaqinda oxir zamon payg'ambari zuhur qilib chiqadi. Biz uningga tunji bo'lib egishib, uning rahbarligida sizlarni ot eram qavmlarini o'ltirgandek o'ltiramiz deganlarini anglab qoladi. Bu qatim payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning qishig'i berib, sizlar kimlar deb so'radi. ular biz Xəzrəc qəbiləsidən deyə cavab verişdi. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam Yahudilərin imildaşları, yəni ittifaqdaşları deyə qoşub qoydu. Ola hə şundaq deyişdi. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam "Olturmam sizə, sizlərə gəp qılay" dedi. Ola buludu deyişib oturuşdu. Şunun bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga islomning mohiyatini şərh va o'zining davat nishonini nişanını oturğa ularni alloh taoloning tarafiga chaqirdi va qur'on o'qib berdi shu on ular bir biriga bilamsizlar ey qavmdoshlar alloh bilan qasamki bu cho'qim yahudilar bizga tahdid solgan payg'ambar shu shunga ular bu payg'ambarga bizdan burun ergishvolmasligi kerak deyishib uning davatiga tezla ovoz qo'shib shu on musulmon bo'ldi ular yasribning yiroqni ko'rar oqillari bo'lib əmdil oyoqlashgan Әмма яныла ямраш ихтималы болған ішкі ұрыш оты ұшқылары Yesrib xalqini qattiq hosirtib o'tgan bo'lg'achqa ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning bu davitining urushning talto'kis oxirlashining asosi bo'lib qilishini umid qilishdi shunga ular ey rasululloh biz hozir xalqimizni tashlab bu yerga keldik ularning orasidagidek o'ch adovat va yomonliklar hech qanday bir qavm orasida bo'lmas umidimiz shuki Allah senin səbəbin bilən ulanı birləşdirvəsə əcəb əməz. Biz qayıtıb ulanı bu işqi dəvət qılımız və biz qobul qıqan bu dinni ulağımı tunuşdurumuz. Əgər Allah ulanı sən arqalıq birləşdirvəsə, o cağda səndin əziz adəm bulmaydı, deyişdi. Ulan mədinigi qayıtqanda İslam əlçiligini birgi elib gelişdi. Nəticədə ənsar ailələrinin həmmisi də payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning gapidan boshqa gap bo'lmaydigan holat shakllandi davomi bor